Araw ng kalayaan ngayon, kung hindi ako nagkakamali, ano malaya ka na ba sa relasyon na nakakabwisit at napaka-toxic? <laughs> Red Diaries, parang Red Diaries. Alam ko long weekend ngayon o kaya holiday, kaya dapat ay kasama ka namin dito sa kwentuhan natin ngayong hapon na ito. Tatlong kwento na naman mula sa ating Sindak Stories 2008 at gmail.com ang tampok sa subscriber si Lakbot Stories. Sina Joyce, Phoebe at Green Goblin ang ating uh, mga featured story senders para po sa ating episode ngayong araw ng mga malalaya. Ito <laughs> na. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners pero bago ang first story, ito muna at habang iniintay natin na pumasok muna ang lahat, alam ko parang aapat pa lamang ata ang nandyan sa ating uh, live premiere ngayon. Paramdam lang po dyan sa ating uh, uh, live chat at syempre kung magpapatiktik ka dito po sa comment section sa baba ng videong ito. Katulad ng ginawa po ni na Jess nila Jetsler Kalanok. Sabi niya, Hello Sir Red, I am a silent listener simula po noong 2022 at na-discover ko po ang inyong channel at podcast. Uh, madalas na po ako na makinig dito sa YT at ako po ay nagtatrabaho at kayo ang background ko dito po sa Sangyup Salamat sa Primark Kainta Branch kung saan po ako nagtatrabaho bilang cook. Wow, maraming maraming salamat sa iyo, Jet. Thank you! si Angie Lactanin. Silent listening daw din siya, silencer, at lagi daw pong nag-aabang ng mga bagong uploads, Mr. Red, at may aabangan na naman po ako, sabi niya dito. Sana ako po ay inyong mabati sa aking kaarawan. Happy birthday! <laughs> Belated happy birthday April 7. <laughs> masyadong, masyado na delayed, sorry, sorry. Pero magkagayon man, speaking ng mga delayed, o, oh, pasok na po yung mga latecomer dahil Umpisahan pa lang, umpisan pa lamang natin ang ating kwentuhan. Umpisahan natin sa kwento ni Joyce. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw po sa lahat at sa mga suki ninyo sa Sindak Short Stories at dito sa Hilakbot. Naglakas loob na po ako na isulat at ikwento yung mga kahalintulad na mga karanasan na inyo pong nailahad sa SHS episode 203 tungkol sa mga mapaglarong nilalang. So nangyari daw po ito Ah, okay. Habi niya, uh, hindi ko na po hahabaan ng intro kasi baka mayari na naman ako sa iyo, Sir Red. Lakas mo pa namang ma... <laughs> Oh, <laughs> grabe ka. Uh, tiga Baliwag, Bulacan daw po siya at ang kwento niya ay noong magpasama sa akin yung kaibigan ko na tawagin na lamang po natin sa pangalang Mahal. Nagpasama po kasi siya sa akin at umarkila kami ng motor papunta ng Pulong Gubat. Ano po? Sabi niya papuntang Pulong Gubat, Bahay Pare. Okay, so maayos naman po namin na narating yung destinasyon. Umalis kami sa bahay noong mag-aalauna at alas dos din naman po nang makarating kami doon. So napasarap po yung kwentuhan nila at nagiya, nagiya na po akong umuwi around 5pm at habang umaandar ang inarkila naming motor, nagkikwentuhan sila ng driver habang ako ay nakatingin naman sa labas. Napansin ko nga po na parang ang tagal naming makita yung kalsada Rough road pa po kasi ng mga panahon na iyon ang daan sa Pulong Gubat. Pulong Gubat po ba? Pulong Gubat. Okay, so napansin ko rin na paulit-ulit yung dinadaanan namin na patay na puno at yung arko na kulay asul. Ang sabi ko sa mga kasama ko, di nyo ba napapansin? Ah, uh, gabi na pero nandito pa rin tayo. Ang sabi ng driver at nung kasama kong si Mahal, Oo nga ano, parang bakit nauulit-ulit lang tayo dito sa dinadaanan natin? At sabi ko ay masama ang nangyayari. Ang sabi ng mga matatanda, pag ganito daw po kasi, tiyak pinaglalaruan daw po kami ng mga engkanto. Kaya baliktarin namin ang aming mga damit. Kaya yun po yung ginawa namin. As in wala na pong hiya-hiya. Ang sabi ko na lang, pasensya na po at makikiraan lang po kami. At noong oras na umandar yung sinasakyan namin, nagulat na lamang po kami Sir Red na nasa tamang daan na kami at andun ngay marami na rin kabahayan. Takot na takot kami noon dahil halos magdadalawang oras na rin pala kami paikot-ikot lang. Mabuti at nakalabas kami bago mawalan po ng gasolina yung motor na ginawa naming service. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Sana ay mapap. Okay, napansin na po ang iyong uh, entry sa iyong uh, sa ating email at pasa pasabit na rin sabi niya patiktik naman po yung anak ko na lagi kong kasamang makinig si Michaela Briones. Salamat. Tama po ba Michaela? Michaela? Maraming salamat sa iyo at sa iyong anak sa pakikinig at saka ganun na rin sa mga katulad nito. Sabi niya si Sai Steph, uh, Kuya Red, listening to you since I was 16. Ngayon po ay 18 years old na ako pero hindi pa rin nagbabago ang <laughs> boses mo wag mo naman, wag ka naman na masyadong, wag mo naman masyadong i-stress out para sinasabi mo, tumatanda ka na. <laughs> Pero totoo naman, maging proud tayo guys kahit di ba, tumatanda na tayo. Ibig sabihin, naging, naging part ng buhay ni Sai Step, Sai Steph yung uh, hilakbot at iba pa mga brother YouTube channels natin. <laughs> para ako nabulol doon. <laughs> Tumatanda na so kailangan na talaga nating itigil to guys oh Umay. Maraming salamat kay sino ba to? Uh, ah, Marvy Natividad. Patigtik din daw po at solid talaga sa iyo si Red pag SHS. Nabubulunan ako sa bigla-bigla mong pagsundot ng mga kwento. Paano yung sundot? <laughs> Gusto mo sundutin kita. At saka si Jan Snow uh, sa Castillo family sa Cavite uh, Franz, Lily at Lucian. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pakikinig. Thank you! Oy nga pala sa mga nais din po pala na magbahagi, once again, pwede naman sa ating Facebook page, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. Abangan po ni Admin Clay ang lahat yan at maraming salamat sa mga recent o most recent na nag-purchase ng Kape ni Lola Trinidad, Hazelnut at Butterscotch. Available po yan sa HTV Merch sa Shopee at sa ating TikTok shop. Sa mga nag-a-avail din ng t-shirts natin, lagi nyo pong abangan ang sulit sweldo sale at syempre yung iba pang mga promo katulad yung pag alam mo yung mga dates na uh, uh, ah, 11-11, mga ganyan. O, ngayon, syempre, June 12, uh, 6-6, di ba, mga ganyan. O kaya yung 7-7 the next month, di ba? Kaya dapat abangan po ninyo yan para makadiskwento po kayo dyan, okay? Sa mga channel members na kararating pa lamang, maraming maraming salamat. Buhay pa ba yung mga channel members natin? Hindi ko man ma-acknowledge isa-isa pero nasa, nasa akin na po yung listahan binigay na po ni Admin Clay. Sa Friday na lang natin gagawin, okay? Next story mula naman po kay Phoebe. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Nangyari po ito taong 2019. Pumunta yung mga pinsan ko sa bahay namin So tamang kulitan tsaka bonding lamang po, chikahan ng kung ano-ano at doon nga po kami pumunta o nanatili sa kainan. Ang pwesto po namin ay ganito. Katabi ko yung kapatid ng pinsan ko at yung pinsan kong iyon ay katapat lang din namin. Tapos yung, kat- yung kapatid ng pinsan ko ay tamang picture-picture lamang sa kanila. As in stolen shots dahil mahilig po siyang kumuha ng mga ganun. And then kinabukasan, tinitignan ng kapatid ng pinsan ko yung mga pictures niya nang mapansin nga po niya yung isang larawan na naroroon yung pinsan ko na kapatid niya, na kapatid niya din, ay meron pong anino na nasa likuran niya. Sinend din agad niya sa amin yun tapos pinakita namin sa papa ko. Kaya ang ginawa namin ay tumawag po kami ng albularyo. Marunong lang talaga siya sa ganun at sinabi na sunugin yung suot na damit niya nung gabi kung kailan kinunan yung larawan. Pinag-distant prayer ng tita ko yung pinsan ko na iyon. Tapos si Papa naman sinabi na mag-insenso sa buong bahay nila at yun nga din po yung ginawa niya. Ganon din yung mga pinsan ko. Pero habang ginagawa daw nila iyon, bigla daw po silang may nakitang maitim na anino na biglang lumabas sa bahay nila. Mahaba daw po yung buhok nung pinsan ko na iyon kaya after nga po na mangyari sa kanya ito ay nagpagupit po siya. Hindi rin siya pumasok sa school ng ilang araw. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ito uh, sino to si Phoebe. As maganda sana Phoebe ano na kung sana na, naibigay nyo rin sa amin yung kopya nung ano nung picture sana no kung meron man sana. Pero kung meron pa man, pwede niyo pa ring i-send sa email para at least makita naman natin sana, 'di ba? Para mas maganda kasi may visual na ganun, 'di ba? Katulad nung sabi ko nga din, kung sakaling ikaw din halimbawa ay meron ka namang nakunang larawan o kaya screenshot As in, ikaw talaga at sa'yo talaga galing ha. Hindi po yung parang galing sa mga horror community or kahit sa mga Facebook pages or SOCMED. Uh, pwede nyo pong i-attach at para na sa ganun maipakita din natin dito sa SHS yung uh, sinasabi at nang mas lalo nating ma-visualize, 'di ba, yung naging scenario at kung ano yung nakunan talaga. So parang ganun. Kayo ba naranasan nyo rin ito guys? Kung sakaling mayroon kayong kapareho po na experience dito kay Phoebe at doon sa mga nakunan sa mga larawan kasi kapag syempre alam nyo guys ganito yan eh lagi-lagi na lang yan kapag nakunan, na, nakunan sa larawan na may ganito sabi nila anomaly or parang ilaw lang yan sa exposure lang yan dahil sa, sa, sa cam ng cam ng, ng, ng phone mo yun kasi yung laging itinuturo, it's more on glitch sa technical aspect. Lalo na kung ang, alam niyo yung ganun sa mga ginagawa nila sa mga ini-interview nila, parang both sides, di ba? Sa paranormal, ano yung take nila, and then sa mga experts, lalo na sa mga videography, photogra- photography, di ba mga ganon? So, hindi, hindi naman talaga sila maniniwala dyan. The same through sa sinasabi ko nga sa inyo noon na kapag nag-usap ang tungkol sa medical at ang albularyo, mga ganyan. Magkaiba talaga guys. Kayo na lang bahala na kayo na lang bahala mag-weigh out kung kanino kayo maniniwala at kung sino yung para sa inyo ay mas matimbang kumbaga, di ba? Ang alam ko ay mas matimbang talaga yung kape ni Lola Trinidad butterscotch flavor at meron din po mga nagre-request na kung pwedeng mix na flavor, sabi niyang ganon. Pero hindi ko lang din po alam kung matutuloy yung sinasabi nila na kape ni Lola Trinidad na hindi na drip coffee. Ang mangyayari, hindi rin po yung tinitimpla na powder, kundi uh, as in para siyang tibag na ilulubog mo na lang sa ano para hindi ka na mahirapan. <laughs> Pwede gano'n. Uh, tingnan na lang natin ha. At tanungin ko na lang muna po sa mga nag, namamahala sa HTV merch. Once again, sa ating HTV merch, kung isa ka po sa mga palagi na talagang nag babalik at umuorder po doon. Maraming salamat kilala nyo na po ang inyong mga sarili. Hindi ko man po kayo mapasalamatan ng isa-isa by name pero kung ikaw man ay nakikinig, eksaktong eksakto na nag-purchase ka most recently or kaya uh, kailan pa man nung nakaraan pa, nagbalik ka dahil bumili ka ng bagong flavor. Maraming salamat. Alam nyo po ba, natutuwa kami dahil nais ko rin po kunin yung pagkakataon na ito na Nakatutulong po talaga lahat yung mga pagpo-purchase ninyong iyon lalong-lalo na doon sa paborito po natin na NGO na sinusuportahan which is ito po yung uh, Philippine Animal Rescue Team. Sa kanilang shelter, ang dami na po nila na nabubuhay talaga ng mga nakukuha ng mga kitten, yung mga uh, puppy na alam mo inabando na tapos iniwan na lang dyan. Sana naman magkaroon din ng konting puso naman yung mga gumagawa ng ganun ano na iniiwan na lang yung mga alaga para alam to get rid sa kanilang ano mo, pakain sa kanilang, 'di ba? Lalo na pag nanganganak yung mga alagang aso nilang babae dahil sobrang dami ng puppy kung hindi nila maipamigay sa kapitbahay at ay, wala pong may gusto na mag-adopt, ang ginagawa nila tinatapon nila ang masaklap pa alam mo yun, pinaplastic pa nila at tinatapon talaga na parang basura. wag naman sanang ganun. Kasi alam nyo yun, naniniwala din naman ako na baka the next life mo maging pusa ka, maging ganun ka rin. <laughs> <laughs> Tapos plastic ka rin, gusto mo rin kaya. Di ba? Tsaka mga nabubuhay po yan, wag naman sanang ganun. Ito rin pagtawag din po syempre bilang uh, kabahagi kami sa advocacy po ng uh, ah, part of Philippine Animal Rescue Team at ang uh, sa ganun ay kahit papaano ay mabigyan din ng chance na mabuhay yung mga alagang hayop at hindi lang sila pwedeng ituring lang na hayop, di ba? Ang hayop talaga yung ex mo. <laughs> <laughs> visit ka. Ba't naipasok ko ba yun? Hindi, ginagan, ginaganti ko lang si paring RJ kasi niloko na naman to. <laughs> Sabi ko, mag-asawa ka na, yung talagang totoo eh, di ba? Yung talagang real love, totoo. Huwag ka namang ano kasi, huwag ka na muna mag, huwag ka na maglaro-laro, di ba paring RJ, di ba? Sabi ko sa'yo, pre, oo, oh, tumatanda na tayo, pre, tas wala ka pang asawa. Ano ko ba? Puro ka na lang jowa na jowa. <laughs> pinulgar dito. <laughs> Sabi ko sa inyo, <laughs> hindi kayo makakaisa sa akin kasi nga 'di ba, nasa akin ang mikropono, 'di ba? John Lester Cueva mula sa Dubai at si Jennifer Lodripas, uh, Sir Reed sabi niya, no Sir Reed, as in Reed na R E A D. <laughs> Binasa. Sir Reed, pa shout out daw. Nakapag-send na ako sa inyo before ng kwento. Sabi niya noong 2018 pa, I love your horror stories. More video and good vibes sa SHS. And then si Pinelo Pinelo P Rain Agustin mula sa Mindoro isang silencers at si Rames De Asis patiktik na daw po natin at si ako si Super Cute ngayon lang ulit ako nagawi sa channel ninyo Sir Red pero itong Hilakbot talaga pinakaunang horror channel na na-discover ko As in sobrang bago noon. Unti pa lang yung uploads at naghanap ako ng ibang channel hanggang sa dumami na po ako na-discover at dami na rin nagsisulputan. Tapos ayun, uh, bihira na rin daw siyang mapadpad dito. Padpad ka lang dito habang nandirito pa tong channel. To naman, si Sheyan J. Listening daw po sa Taiwan for almost Uh, ah, 12 years na daw po siya doon sa bilang uh, ah, OFW. Uh, never ko pa naman pong na-experience yung mga ganun sa company tour namin sa mga different hotels kapag nag-check-in kami sa Taiwan. Ah, okay. So ito po ay reaction o comment niya doon sa kwento natin yung naibook na haunted hotel sa Taiwan which is a honeymoon horror story ata yung title niya na ibinahagi ni Chari Brody o Brody, tama 'di ba? So 'yun, paki-check niyo na lang kung sakaling hindi niyo pa po yan napapakinggan. Anyway, third story para sa mga kararating pa lamang pinabahan ko ang spills para makarating at mara- marinig mo pa yung huling kwento natin. Ito naman po ay galing kay Green Goblin. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Summer po noon si Red at nagkataon na birthday ng kaibigan naming tawagin na lang natin sa pangalang PJ. Somewhere in Quezon Province po sila nakatira. Ang kasama ko pong nagtungo noon doon ay yung dalawa kong pinsan, yung mga girlfriend nila at girlfriend ko. Gamit namin ay yung minivan ng pinsan ko. So umalis kami po dito sa lugar namin ng 11am since hindi naman kalayuan sa Laguna yung Quezon Province. Oo nga, magkatabi lang yun, di ba? Uh, anyway, anyway. Um, magkatabi kami ng girlfriend ko sa van pero hindi po kami nagpapansinan noon dahil may LQ kami. Kaya nag-headset na lang po ako. Nakarating kami doon sa bahay ni PJ around 2pm so kumain na kami at nagkwentuhan. Hindi po namin namalayan na alas 5 na rin pala ng hapon noon sa sobrang saya ng kwentuhan namin. Kaso hindi pa kami pinapaalis at ang sabi ay maghapunan na lamang din daw kami doon at may konting inuman pero wag na daw po kami magpapakalasing kasi babalik pa kami ni Pinsan. Nagpaalam na din po kami noon at mag-aalas 10 na iyon at tinetext na din kami ng kanya-kanya naming mga magulang. While on our way, uh, way home, nadaanan namin ang isang mapunong lugar at wala man lang pong kaposte-poste ng ilaw doon. Ang creepy lang talaga si Red nung daan pero ang ginagawa namin ay nagkikwentuhan na lamang po kami. Ang naging konvo nga po namin ay parang ganito. Ang creepy sa daan na to. O nga no, paano kaya kung may zombie tayo maka- may zombie tayo makakasalubong or aswang? at nagtawanan po kami dahil doon. Ang sabi po ng pinsan kong isa, huwag na nga kayo magkwentuhan ng ganyan at nadidistract ako. Siya po kasi yung nagdadrive noon. Kaya nagsipagtahimikan na, kaya nag, kaya tumahimik na po kami, nagsipagtahimikan. <laughs> So tumahimik na po kami at hanggang sa nakaramdam na po ng antok ang bawat isa. Ilang saglit pa ay may nadaanan din po kaming bridge pero ang napaka-weirdo po doon, may nakasalubong po kaming apat na naglalakad. Mahaba yung jacket nila at kulay itim at yung ilan yung ilan sa kanila Panong ilan? So baka dalawa sa kanila kasi apat sabi nyo ba? So baka yung dalawa dun daw ay naka-hood. Hindi ko po talaga masabi kung kabaong yung kanilang binibitbit ala. Kilabot naman yun. Nagsip, nagsipagtahimika na naman daw sila guys. Kaya nagkatitigan na lamang kami pero basa, basang basa po namin yung isipan ng bawat isa. As in tahimik kami sa takot. Nakita ko na lamang po yung girlfriend ko noon na nasa gilid nung sasakyan at tahimik siya pero Pinipili na lamang po niya na huwag sumigaw dahil alam ko na matatakotin siya at nakita din niya yung nakita namin na yun. Maluhalo na, maluhaluha na nga po siya at napapapikit pa nga siya. Sumandal din po siya sa balikat ko at doon na nga po siya talaga nagtago. So after naming malagpasan yun, nagkagulo kami sa sasakyan. Nagtatanungan kami kung ano yun hanggang sa niyaya po kami nung girlfriend nung pinsan kong isa na magdasal daw muna kami bago kami umuwi which is yun nga ang aming ginawa. Since kami nga pong dalawa ng girlfriend ko yung nasa likod na upuan ng van, tumitingin din po kami sa likuran namin kung naroroon pa rin ba yung nakita namin pero wala na. As in makapal na hamog na po ang naroroon. Good thing po si Red ay nakarating po kami sa bahay namin sa Laguna ng safe. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat sa kwentong ito, Green Goblin, at sa uh, ah, binahagi nilang ano no. Grabe, uh, sabi ko sa inyo guys, eh, totoo to, lalong-lalo na sa lahat ng mga um, nagbabiyahe ng gabi, ng madaling araw, sabi ko sa inyo, may time talaga, lalong-lalo na kung hindi mo alam yung lugar may time talaga guys na ikaw mismo ay maliligaw o kaya naman ay may makikita kang napaka-weird. Lalo na dito sabi ko nga sa inyo, kung inyo pong matatandaan, I don't know kung anong episode ko na kwento ito, pero for the sake lang ng mga baguhan sa, sa, sa segment o kaya baguhan sa channel, meron din ako, ako dito noon na experience pero ito ay somewhere sa papunta kasi kami ng north noon, noon eh. Hindi ko lang sure kung palaon yun na ba ito or ano eh. Doon sa isang, sa isang lumang bridge doon na sinasabi ko nga na bigla pong may tumawid na parang alam niyo yung magsasaka na typical na yung suot na kulay brown na parang ro- long long sleeves yon and then naka-hat talaga siya at may dala-dala siyang kalabaw. As in hila-hila niya. As in patawid guys sa tulay. Sa gitna ng tulay. Ang, doon nga sabi ko sa inyo, pag nakita mo talaga yon as in, para mabablanko yung isip mo eh. Parang akala mo lang tao, tapos pag lumagpas ka na at na, alam mo yun, lumagpas ka na doon sa bridge at doon mo lang parang marirealize, Takina bakit may ano, bakit may tumawid doon sa bridge at saan, saan naman siya manggagaling? 'Di ba? Eh alam niyo naman bridge tubig na yun nandoon, saan siya manggagaling doon, di ba? Mga ganun. And hindi naman po siya nanggaling sa gilid, tapos biglang tumawid ng gitna. At saka bridge yun, di ba? Bakit ka, di ba? Grabe. <laughs> anyway, mis- misteryo pa rin hanggang sa kasalukuyan yun guys. Kapag kami po yung nagda-drive, naglo-long drive ng kuya ko, may pinupuntahan kami. Ito lagi yung pinagkikwentuhan namin eh. Which is talagang, um, hindi namin mawari kung totoong tao ba yun. Pero kahit naiilawan ng headlight kasi noon eh, ang nakita lang talaga naming clear yung kalabaw. Pero oo may tao pero hindi namin masyado napansin yung mukha niya. Basta parang na-focus kami doon sa kalabaw na hila-hila niya na tumatawid hanggang sa nakatawid na nga kami sa old bridge na yon at doon namin na-realize saan galing yun. Di ba? Kaya ewan ko lang din kung meron din kayong same na experience at sana ganun din ano sa mga magpapadala sa amin sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede nyo pong um, pwede rin kayong mag-comment. I-comment nyo na lang din sa comment section natin just in case same din tayo nang na-experience or alam niyo itong bridge na ito. Gusto ko sana banggitin pero wag na lang kasi lagi pong nadadaanan ito kapag pumupunta dyan. As in old bridge na rin po yan dyan. <laughs> Anyway, maraming salamat sa mga nagpadala na naman ng kanilang mga kwento dito po sa ating segment. Sa mga latecomers, tapos na po ang ating kwentuhan at kami po'y magpapasalamat na naman sa mga tumutok at umabot sa pinakadulong bahagi ng segment na ito. Once again, segment po ito Monday and Friday, 3pm ang mga regulars po natin. Yung mga walang spills, walang extra adlib ay iniipit natin uh, Tuesday, Wednesday, and Thursday kung araw-araw yung upload, di ba? O araw-araw na yan ha, yung upload natin, baka sabihin na naman ninyo, ay walang bagong upload, <laughs> parang gano'n. <laughs> Gulo niya. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok na naman at sana po sa mga channel members, kapit lang kayo sa matigas at nagpapasalamat na po kami sa susunod na e- edisyon ng ating SHS. Ako po muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan dito sa SHS. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at isend sa sindakstories2008 at gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.